وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين และฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าค่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก พวกเจ้าจงตวงให้ครบเต็ม และจงอย่าเป็นผู้ทำให้บกพร่อง และจงช่างตวงด้วยตาช่างที่เที่ยงตรงและอย่าให้บกพร่องแก่ผู้คนซึ่งสิ่งต่างๆ ของพวกเขา และอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลาย واتقوا الذي خلقكم و ا ล ج ب ต ة ا ل أ و ล ي น และจงยำเกรงผู้ที่บังเกิดพวกเจ้าและประชาชาติสมัยก่อนๆ พวกเขากล่าวว่า แท้จริงท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกอาคม และท่านไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเช่นเรา และเราคิดว่า ท่านเป็นผู้กล่าวเท็จคนหนึ่งดังนั้นจงให้ส่วนต่างๆ จากท้องฟ้าหล่นลงมาบนพวกเราหากท่านเป็นผู้พูดจริงเขาชุงไอกล่าวว่า พระผู้อภิบาลของฉันทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำพวกเขาได้ปฏิเสธเขา ดังนั้นการลงโทษแห่งวัน เมฆครอบคลุมได้ประสบแก่พวกเขา แท้จริงมันเป็นการลงโทษแห่งวันที่ยิ่งใหญ่ อินนฟิดาลิกลาอายะตัวะมาคานอักษรุฮุมมุมินีนและแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอน แต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธาววออินนรรรบบะะะะกลลฮุุัซซีีมและแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น พระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงเมตตาเสมออินนนูลตั และแท้จริงมันคือคำพีอัลกุรอานเป็นการประทานลงมา จากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอารุผู้ซื่อสัตย์ได้นำมันลงมา ยังหัวใจของพวกเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เป็นผู้ตักเตือนบิลิซานอารบี โดยเป็นภาษาอาหรับ อันชัดแจ้งและแท้จริงมันมีอยู่ในคำพีสมัยก่อนๆ่อนและมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายแก่พวกเขา ดอกหรือว่า บรรดาผู้มีความรู้ของวงวานอิสราเอลก็รู้ดีในเรื่องนี้ และหากว่าเราประทานมันลงมา แก่บางคนในหมู่ชาวต่างชาติ แล้วเขาอ่านมันให้แก่พวกเขาฟัง พวกเขาก็จะไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อมัน เช่นเดียวกัน เราได้มันเข้าไปในหัวใจของผู้กระทำความผิดทั้งหลาย พวกเขาก็ไม่ศรัทธามันจนกว่าพวกเขาจะได้เห็นการลงโทษอันเจ็บปวดแล้วมันการลงโทษจะมาหาพวกเขาอย่างกระทันหัน โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัว พวกเขาก็จะกล่าวว่า ให้พวกเราได้รับการประวิงเวลาบ้างได้ไหมทำไมพวกเขาจึงเร่งการลงโทษของเราอีกเล่า เจ้ามูฮัมหมัดไม่เห็นดอกหรือว่า หากเราให้พวกเขาเรื่อนเริงต่อไปอีกเป็นปีๆแล้วสิ่งที่พวกเขาถูกสัญญาไว้ก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาสิ่งที่พวกเขาได้ถูกให้เรื่อนเริงนั้นจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่พวกเขาเลย قرية إلا لها منذرون และเราไม่ได้ทำลายชาวตำบลใด เว้นแต่ได้มีผู้ตักเตือนแก่มันแล้วเพื่อเป็นข้อตักเตือนและเราไม่ได้เป็นผู้อาธรรม และพวกชัยตอนก็ไม่ได้นำมันคำพีอัลกุรอานลงมา และไม่เป็นการเหมาะสมแก่พวกมันและพวกมันก็ไม่สามารถด้วย ถ้าจริงพวกมันเป็นผู้ถูกกีดกันอย่างแน่นอนจากการฟัง ดังนั้นเจ้าอย่าได้วิงวอนพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์มิฉะนั้นเจ้าจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกทำโทษ จงตักเตือนวงสาคณาญาติของเจ้าที่ใกล้ชิดและจงลดปีกของเจ้าคือจงอ่อนโยน แก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามเจ้า ف หากพวกเขาฝ่าฝืนเจ้าก็จงกล่าวเถิดว่า แท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติกันอยู่และจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงเห็นเจ้าขณะที่เจ้ายืนอยู่และการเคลื่อนไหวของเจ้าในหมู่ผู้กราบ อินนูฮุวสมีอุลอาลีมแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้เสมอฮัลอุนบบิอุคุมอลามันตะนัซลุชชยาตีนฉันจะบอกแก่พวกเจ้าไม่ว่า พวกชัยตอนลงมาที่ผู้ใดตะนัซอลาคุลอัฟฟากินอทีมพวกมันลงมาที่ทุกคนที่เป็นผู้โกหก และผู้ที่ทำบาปมากพวกมันจะเงี่ยหูฟังและพวกมันส่วนมากเป็นผู้โกหกและพวกเป็นนักกวีนั้น เป็นพวกหลงผิดที่ปฏิบัติตามพวกเขา เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงพวกเขานั้นเร่ร่อนไปทุกขนทุกแห่งและแท้จริงพวกเขานั้นพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่กระทำอิลลัลลดีนอามนูวะมิลุสซาลิฮัตวะดกรุลลอฮะกะีรอ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون นอกจากบรรดาผู้ศรัทธา และปฏิบัติความดีทั้งหลาย และรำลึกถึง อัลลอฮ์อย่างมาก และตอบโต้ป้องกันหลังจากที่พวกเขา คือพวกมุสลิมถูกข่มเหงและบรรดาผู้ธรรมจะได้รู้ว่า ทางกลับอันใดที่พวกเขาจะกลับคืนสู่